ملخ حلال هست ملخ حلال هست حدیث داخل صحیح بخاری کتاب الاطعمه باب اکل الجراد برو نگاه بکن اگر بخاری میفهمی عربی برو نگاه کتاب الاطعمه باب اکل الجراد اومده حدیث بخونم برای ما دو چیز حلال شده است و داره لنا میتتان وال والجراد برای ما دو مورد حلاله یکی ملخ یکی هم ماهی حالا سوال اینه که آیا صحابه کرام خوردن بله در یه غزوه خیلی مخمسه شدیدی بود حضرات صحابه کرام ملخ خوردن آیا نبی کریم خورده نخورده در این صورت دو روایت هست طبق روایت ابن حبان این کتاب حدیث هست ابن حبان اومده که کن مع نبی صلی الله علیه و جراد ما با نبی کریم ناکل جراد بودن جراد میخوردی یعنی ملخ میخوردی طبق اون حدیث هم ملخ خوردن هم ثابته